5 տարեկանից պարով ապրող Մհեր Բաբայանի համար այս տարի մասնագիտական օրը յուրահատուկ էր։ Արցախի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի կոչումը տարիներ առաջ է ստացել։ Պարարվեստի բնագավառում ունեցած ավանդի համար այսօր արդեն ունի վաճական բարեպաշտ մեդալը Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով։ Այն հանդիսավորությամբ արվեստի գործչին հանձնեց Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Անահիտ Հակոբյանը։ Մեդալի արժանանալը անսպասելի էր եւ միաժամանակ հաճելի, ասում է քոլեջի գեղարվեստական ղեկավար ղեկավար Մհեր Բաբայանը։ Երբևէ չեմ սпасել, ես անում եմ իմ սիրած գործը, ես նվիրյալ եմ իմ արվեստին։ Անչափ գոհ եմ, շատ գոհ եմ, շատ զգացված եմ։ Պարային կյանքն էլ պատերազմը բաժանել է մինչևի ու հետոյի։ Մոտ 3 տարի է արտերկրում մրցույթների չեն մասնակցում։ Նախ համավարակի պատճառով, հետո արդեն պատերազմի։ Արցախյան հանդիսատեսին շուտով նոր բարերով կներկայանան, ասում է։ Նոր բեմադրություններ ընթացքում կան եւ մի ամիս հետո լինելու է մեր համերգը անպայման։ Ստեփանակերտի Պարարվեստի քոլեջի տնօրեն Ստելլա Զաքարյանը համոզված է, որ կարճ ժամանակում քոլեջի սաները կրկին կլինեն արտերկրի բեմերում եւ Արցախ կբերեն ոսկե մեդալներ, միայն թե խաղաղություն լինի։ Ուզում ենք նորից ապրել, հարարել, ստեղծել մեր հողում։ Ուզում ենք փորձել մեր գոնե բարի լեզվով ճանաչելի դարձնենք մեր ամբողջ աշխարհին, մեր դրոշի ներքո։ Որտեղ որ գնացել ենք միջազգային մրցույթների, փառատոնների, բոլոր տեղերից վերադարձել ենք ոսկով, առաջին տեղով։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում հասկանալի պատճառներով չկան այդպիսի բաներ, եթե կլինեն այդպիսի մրցույթներ, ունենք առաջարկվելի պատրաստ համարներ, ունենք պատրաստ երեխաներ, ունենք երկու բաժնից էլ ունենք եւ դասական բարբաժնից եւ ժողովրդական բարբաժնից։ Գրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Անահիտ Հակոբյանը նաեւ պատվոգրեր է հանձնել Նաիրի Ազատյանին, Տաթևիկ Բաբայանին ու Դիանա Համբարձումյանին պարարվեստի բնագավառում ունեցած արդյունավետ աշխատանքային գործունեության համար։ Նախարարը ոլորտի բոլոր գործիչներին մաղթել է բեղուն աշխատանք ու նորանոր ձեռքբերումներ։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։